А що було б, якби ми не встигли вчора? зітхнув лорд. Хоча в мене після того спуску і досі холоне кров у жилах. Йому ніхто не відповів. Поскладавши речі і на швидку проковтнувши мерзлий сніданок, усі побралися на південний схід. І тим мусили між торосами і Нансен запріг собаку порожні самки, намети скрутило рулонами, Булат, Жак Антуан, Раймон і Пітер завдали їх собі на плечі і пішли. Решту речей розібрали інші, крім Філа Марша і Кет, які несли під пахвою тільки власні лижі. Філ Марш хитався, йдучи мов Смолида. Єдиним людорубом і двома лопатками мимовільні полярники довбали східці в кратері п'ять годин. І коли нарешті вибралися на бар'єр з усіма речами, сонце вже до половини сховалось і починався вечірній стік. Вони відійшли кроків на двісті і розіп'яли намети. А як же собак? забідкався гренландець, собак пропаде? обскубані миршеві тварини позгорталися клубочками. Вони так тоскно дивилися на людей, аж булатові защеміло в грудях. Першу ніч на омріяному бар'єрі вони знову спали гуртом в одному наметі. собаками ризикувати ніхто не міг. То був їхній останній резерв, бо навіть по 62,5 грами пемікану лишалося на три дні. Ескімос вдячно закивав головою. Собаки такі, як і людини, в собаки є душа. Предка нашого ескімоського племені вигодувала собаки. Тоді ми з вами двоюрідні брати Мосьє Нансен. Жак Антуан сміявся і старанно розтирав ніс. Моїх предків Ромула й Рема вигодувала вовчиця. Ескімо служився ночувати коло своїх собак, і ніхто не озвався до нього й словом. Француз мовив уже в мішку. Цей косокий мосьє, бува, не підкріплюється нашими консервами. Матрос не відповів. Дивна він людина. Я так не зміг. Цілими днями тільки та й думаю, що про пенікан. Тепер мені вже й дівчата перестали снитися ночами. Сниться пимікан. Чудовий канадський пимікан фірми Бероуз, призначений для годівлі догів та інших кімнатних собак. А собачі відбивні вам ще не сняться? буркнув матрос. Француз ображено відвернувся. Мішок сьогодні видавався надто тісним. Поряд спав Раймон з естрадою. Естрада теж совався і невдоволено бурчав, певно, на іскімоса, який зайняв із собаками цілий намет. Пат уже починав несміливо дерти лантух, так висловився колись його колега Брус. Південний стік не вщухав до самого ранку. О шостій годині градусник показував мінус 27. Стеля намета обросла волохатим килимом паморозі, надихана її півтора десятками легень. Голова чомусь боліла над очима й поза вухами. Відчуття було таке, наче вона покололась на окремі клепки, а в щілини заходить мороз. Булат здригнувся і зіщулився, але не від дивного болю в голові це ще він міг зносити. Він уявив собі на мить, який вираз побачить на інших обличчях. Вони знову дісталися материка. На айсбергу в відкритому океані цей материк здавався всім землею обітованою. А тепер навіть ніхто уявлення не мав, що робити далі, куди йти, якийсь небезпек слід сподіватися від цього мріяного континенту.